Saluton Eva. Kiel vi conatigis cun Alain? Circa o antau hoc iaroi ni conatigis pere de interreto, comence pere de iperniti, cae poste pere Facebook, cae ni correspondadis per Messenger, Gis ciam, mm, mi rigardis ciel povas voyagi al Francio, cae mi trovis bonan kontakton al Dijono, cae li consentis che mi visitos lin. Tiam li laboris, miam, miam estis emeritulino, cae mi havis tempon, sed alen ancora o laboris. Cae ec cia mi diris che mi cias cia devas voyagi al Francio, al Burgonio, si io mectimis, ni <laughs> tam, tamen ocasos la rencontigio, char tia tempe li exedzigis, do li volas serci ion novan. Novan virinon. Por boni rilati. Componeble, por, por la amo, sen ancau la tiu taga vivo. Alain, kiam vi lernis Esperanton? Mi lernis Esperanton antau gvindec iaroi. Do bone, jam antau gvindec iaroi. Tio jam esto suffice longa tempo, Kai chu vi praktikis an esperanton dum tiu tempo? Mi lernis de tempo al tempo char venis en fanoi do de la zorgi pri la en fanoi kai poste estis interesse char estas plura in malsama de la lingvo do estis interesse estas malsamai metodoi unu insuisto, por mi la trusis la fansan, mi preferas che oni pli pli usas la esperantan. Mi parto prenis kun eh, la infanoj en du iso du du esperantaj aranĝoj du isoin. Inter, yes. Internacia seminario do estas multe estas mi diru duan franca duan germana Eva, kiel vi spertas la kongreson ci tie en Brvic Luca? kai la etoso placha sami kai la loco placha sami la villaggio kai yes ni mi gioias che mi povas esti ci tie pasintiare anche uni parto en sen croata congresso che sta proxima alla hungara landlimo allora vi diris al mi ke vi anca citie, tie en la congresso volas havi reta in contacto in kun eh, geamikoi el exterlando. Yes, facte, fact, mi usis esperanton uh, sur interreto, do pli cae pli esas interesse, char oni povas trovi sur interreton, cae exemple e, sur eventa servo, esas multae eblezoi mi trovis arco, kiu estas el Cinio, estas coreanoi, estas do, estas tre interesai, ec mi trovis ami, hungarai amicoi, kiu bone parolas esperanton. Do, kai alia kiu venas de, de Grecio, Do cutime, et dimanche cutime ni babiladas pere de interreto. Es ancao esas interesse che ni partoprenis la congresso en Sarburgo, la Europa Congresson, ci ciare, cae do mi retrovis amicoi ciu mi conis nur pere de interreto, do estis la ocaso por vere conatici con ili cae eh, saluti ilin recten.